Kısaca bir tanıtma yapalım bir kardeşimizin arkadaşı e, o kardeşimiz Belçika'da yanımızda çalışan bir mütercim Moris adasından bu Afrika'nın güneyinde Madagaskar'ın e, doğusunda kalan belki haritada bile zor e, fark edilen e, bir adadan Fransa'ya gelip sonra da yanımızda tercüme için e, çalışmak için gelen bir arkadaşımızın arkadaşı oluyor. E, hocamız Şeyh Mahmud Edderseri Demmam'dan e, hocanın kitapları var, eserleri var. Bu eserlerini biz e, Fransa diline çevirdik. İki meşhur basılı kitabı var. Bunların bir tanesi Kur'an'ın azameti, yüceliği. İkincisi insanların Kur'an'ı terk etmelerinin, bırakmalarının sebepleri ve hükümleri diye bir eser. Tabi Kur'an'ın bırakılması, terk edilmesinin birçok yönleri var, birçok çeşitleri var. Tilaveten bırakılması, hükmen bırakılması. Ee, bunu geniş olarak anlatmış. 700-800 sayfa olarak anlatmış. Dolayısıyla eserlerinin e, Türkçe'ye kazandırılmasını istiyor. Birçok Asya diline kazandırılmış bu eserler. İngilizceye kazandırılmış. Fransa'ya biz Avrupa'da kazandırdık. Ama hocayla görüşmedik. Yüz yüze hiç gelmedik. E, tanışmamıza vesile olan da e, Mauritius adasından Hint asıllı bir kardeşimiz, yanımızda çalışan bir kardeşimiz. Onun vasıtasıyla kendisiyle tanıştık. Ben buraya geldim. E, kendisi telefon etti. Ya dedi yazın falan gelmek istiyorum dedi. Olmazsa dedi ilkbaharda olsun falan dedi. Ben Türkiye'deyim dedim. O zaman hemen geliyorum tanışalım dedi. Dolayısıyla böyle e, yani beklenmedik bir anda e, hayırlı bir misafirimiz geldi. E, madem geliyoruz dedi vaktimizi değerlendirelim dedi. E, Müslümanın hayatında iyimserlik ve rıza diye bir sohbet yapalım dedi. E, mevzu olarak kitaplarla birlikte yaşadığımız için böyle bir şey de görmedim ben. Yani iyimserlik, Müslüman hayatında iyimserlik diye bir başlık. E, hatta Müslüman hayatında riba, faiz meselesini de e, öyle bir mevzum da var. Onu da yapabiliriz falan dedi. Ya hocam dedim şu iyimserliği ettefaül fi hayatel müslim ve rıza. Bunu yapalım dedim. Dolayısıyla o da tamam öyle olsun dedi. Ve başlayalım. Vaktimizi değerlendirelim. Saat 7'yi içeri geçiyor. Ne yaptı? نعم طيب بسم الله الرحمن الرحيم الصوت ان شاء الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الباغين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء المرسلين نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين إخوتي الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وابتداء أنا يعني أشكر لكم هذا الحضور المبارك وإتاحة هذه الفرصة آه، للالتقاء بأحبابنا هنا إخواننا في الله في هذه البلد الطيب وأشكر كذلك فضيلة الشيخ عبد الرحمن على تواضعه و وتنازله عن درسه بارك الله فيه وأيضا ترجمته لهذه الكلمات التي نتدارس فيها جميعا وأنا الحقيقة يعني مسرور بهذا الشأن تفضل böyle güzel bir vatanda böyle güzel bir vatanda e, böyle güzel arkadaşlarla bir arada olma tam dolayı e, hepimize teşekkürlerini sundu hocamız. نعم آه، هذه آه، أظنها الزيارة الخامسة أظن أو السادسة لي في تركيا لكن هذه زيارة يعني آه، في آه، لها في قلبي الشيء الكبير ما ميزها أني التقيت آه، بإخواني في تركيا Bu beşinci ziyaretimiz diyor Türkiye'ye. Ama bu ziyaret hiçbirisine benzemiyor diyor. Çünkü kardeşlerimizle karşılaştık ve buluştuk. نعم و- و- وال- والإنسان إذا أضاف في رصيده إخوانا له في الله هذا شيء عظيم يؤجر عليه Kişi e, o arkadaşlık e, arkadaşlar listesine yeni kardeşler kattığı zaman diyor bu sevap ve ecir olarak çok büyük bir şey diyor. فكيف إذا كان يعني سبب هذا اللقاء هو ذكر الله و- والتدارس فيما بيننا فيزداد الخير والأجر Ve bu e, toplantımızın sebebi de Allah'ı hatırlama ve e, birbirimize nasihatlaşma olduğu için bunun ecri ve sevabı kat ve kat artıyor. أما عن موضوعنا موضوع التفاؤل فلا يخفى على الجميع أن آه، العصر الذي نعيش فيه عصر صعب Evet yaşadığımız asır itibariyle bu iyimserlik meselesi çok zor bir konu. آه، عصر تخلفت فيه الأمة الإسلامية كثيرا في نواح شتى Yani ümmetin birçok konuda geri kaldığı bir asırda yaşıyoruz. الخ- ال- الخير الحمد لله موجود لكن آه، يعني آه، نحن تخلفنا كثيرا عن ركب الأمم Evet hayır yani ümmetin hayrı çok fakat biz ümmetlere nazaran geri kalmış bir toplumuz. وإن كان يعني ما شاء الله وضعكم في تركيا يعني بالنسبة أفضل من وضع العرب يعني سياسيا واقتصاديا Türklerin, Türklerin Türkiye'deki konumu, durumu siyasi olarak, ekonomik olarak bizim kendi ülkemizdeki bizlerin durumundan çok daha güzel. نعم لكن لو لو لو لو قست يعني أمر الأمة بأكملها Ümmetin halini düşündüğümüz zaman مقارنة بما حققه غيره غيره من الأمم diğer ümmetlerin نعم حالنا لا يسر حقيقة diğer ümmetlerin gerçekleştirdikleri o hedeflerine nazaran, o hedeflerine mukayese olarak ümmetimiz hiçbir şey yapmış değil diyor. لكن ما يجعلنا نتفائل أننا عندنا النور العظيم وعندنا الحق ولله Bundan الحمد dolayı karamsarlığa düşmememiz gerekir. Çünkü bizde diyor hidayet var ve nur var diyor. الحمد لله عندنا مقومات النصر Yani e, mukavimat-ı nasır, nasrı Allah'ın yardımını e, sağlayan e, bir takım unsurlar var bizde. ويكفينا في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لأبي بكر رضي الله عنه في المحنة العظيمة في الغار قال له ما ظن ما ظنك باثنين الله ثالثهما Evet o hicret esnasında Ebu Bekir ile olan hicret esnasında mağara içerisinde der ki Ebu Bekir'e yani nasıl bakarsın nasıl düşünürsün iki kişi ki üçüncüsü Allah'tır. فهذا أعظم بشارة للمسلم في كل مكان وزمان إذا استشعر أن معية الله عز وجل معه فهذا أعظم يعني باب يفتح له التفاؤل evet, bu Müslüman için büyük bir müjdedir. Allah'ın kendisiyle birlikte olduğunu bildiği zaman o ona çok büyük kapılar açacaktır ve iyimserliğin kapısını muhakkak surette açacaktır. نعم ولذلك نحن نحتاج إلى التفاؤل في هذه الظروف الصعبة Evet bu zor durumlarda iyimserliğe her zaman ihtiyacımız var. نعم آه، المتأمل في حياة النبي صلى الله Allah عليه Resulü'nün وسلم hayatını düşünen yecid enneha meliye bittefaul. Evet her zaman iyimserlikle dolu olduğunu bulur. Lema tenzur fi el Ahd el mekki el mübarek. Mekke dönemine mübarek Mekke dönemine bakıldığı zaman ve el ashab ve el münasirin. Sahabe az, yardımcılar az. Ve kan el İslamu sirran. İslam gizli bir şekilde yaşanıyor. Vel a'da'el muhtelifun vel mutenavvi'un kuthur. Evet, birçok birçok çeşitte olan e, düşman ise e, yani hem çeşit olarak hem de adet olarak çok. فلو لم يكن عنده قدر عليه الصلاة والسلام يسير من التفاؤل لما انبعث O وانطلق iyimserlik للناس olmasaydı demek ki o iyimserlik olmasaydı Allah Resulü'nün de e, bu duruma binaen içinde bulunduğu bu kötü duruma binaen herhalde ilerlemesi düşünülemezdi. آه، اليوم المسلمون يحملون قدرا حقيقة كبيرا من التشاؤم بسبب الواقع المحبط Evet bu kötü durum sebebiyle bu kötü durum sebebiyle Müslümanların geneli maalesef iyimser değil kütümserler. içinde bulunduğumuz şu durumumuz sebebiyle Müslümanlar bugün kötümserler. İzen nahnu ahibbeti muhtacuna ile tefaül fi hadel vakit. Evet bu vakitte kardeşlerim, sevgili kardeşlerim iyimser olmaya çokça ihtiyacımız var. Nahnu ummet et tefaül. Evet biz her zaman tefaül yani iyimser olma ümmetiyiz. و- والتفاؤل في معناه يعني ب- يلخص بكلمتين هو توقع الخير أو توقع توقع حصول الخير في المستقبل Evet tefaülün iyimserliğin manası iyiliği, iyiliğin olmasını tavakku, tavakku etmek, beklemek. Evet iyiliği, hayrı yani hayrın vücut bulacağını, geleceğini beklemek. وهذا هو حقيقة التوكل على الله وحسن الظن بالله سبحانه Evet, وتعالى tevekkülün hakikati bu olup Allah hakkında hüsnü zan beslemenin kendisidir bu. آه، لأننا آه، لا بد يعني لكي ننجح أن نتوكل على الله سبحانه وتعالى وأن نحسن الظن به Evet, kurtulabilmemiz için Allah'a tevekkül edip hüsnü zanda bulunmamız gerekir. Hüsnü zan beslememiz gerekir Rabbimize karşı. هناك أناس عندهم قدرات كبيرة جدا يعني عندهم ذكاء وعندهم فطنة وعندهم إمكانيات عالية Birçok imkanları olan kardeşlerimiz var, insanlar var, zekaları var. Birçok işi yapabilme güç ve kudretleri var. لكن داخليا هو مهزوم Ama yani ruhi yapısı olarak, nefsi yapısı olarak yenilmiş. ليس عنده ثقة بنفسه ليس Kendine عنده güvenmiyor. آه، حسن بالظن بربه Allah'a karşı hüsnü zan beslemiyor. ف- فهذا لا ينجح حقيقة Böyle birisinin e, kurtulabilmesine imkan yok. لا ينجح لا في دراسة لا في Ne تجار- okulunda, تجارة ne لا في حياة اجتماعية ticaretinde, ne sosyal toplumda, لا أيضا في حياة دعوية أو ne de علمية davet yahut ilmi hayatında إذا المهم بناء الداخل من من الد- البناء من الداخل أساس ومهم evet yani içimiz olarak yani gönül olarak kalp olarak insanın nefsini e, bu hususta yetiştirmesi bu hususta tekrar bina etmesi çok önemli. ولذلك تجد آه، طلابا آه، أقل فطنة وذ- وذكاء فاقوا غيرهم بسبب ماذا؟ بسبب مثلا تفاؤلهم توكلهم حسن ظنهم بالله Bazı arkadaşları, kardeşleri, öğrencileri görüyoruz. O kadar zeki değiller. Fakat bu iyimserlikleri sebebiyle birçok efendim efendim kendilerinden daha üstün olan insanları geçtiğini görüyoruz. وهذا ينسحب على آه، معاني الحياة العامة ليس فقط في مجال الدين مثلا Yani mesele bu yalnız dini konularda değil. Bütün hayatın her merhalesinde. حتى أنا كنت آه، قرأت مرة آه، Bir في keresinde okumuştum. في إحدى يعني آه، التقارير Raporları birisinde okumuştum. يقولون هؤلاء الرياضيون يعني أصحاب الرياضة الذين يحققون مثلا أرقاما قياسية مثلا في السباحة أو في الجري أو كذا قد تكون قدراتهم متساوية لكن ما ما يميز شخصا عن آخر أنه الأول الناجع عنده قدرات داخلية جعلته يتفوق تفوق داخلي يعني عنده تفاؤل عنده يعني شعور بالنصر جعله يتفوق مثلا في مصارعة في ملاكمة في سباق وهكذا في فروسية matematikçiler değil. Ee, sporcular. Evet sporcuların diyor e, bu kendi içlerinde sahip oldukları o iyimserlik, o azimet, o gayret sayesinde diyor bir bakıyorsun diyor diğerlerini aşıyorlar, diğerlerini geçiyorlar. ولذا كان من الأمثال العربية المشهورة يقولون آه، آه، الصبر ساعة أيوه. الصبر ساعة yani meşhur bir Arap atasözünde sabrın bir saat olduğu söyleniyor. Yani يعني ولو ساعة تصبر لا لا المقصود يعني أن تلتقي قوتان متكافئتان أو رجلان متكافئان يلتقون مثلا في عراك فبسبب آه، صبر واحد لو دقيقة واحدة صبر وتحمل الضرب فاقع صاحبه بسبب أن الثاني لم يصبر نعم. يعني يعني أحيانا الإنسان يعني أنا أقول الفكرة تقول بينه وبين أن ينتصر ربما تكون يعني آه، لحظات يسيرة فقط هذا معنى التفاؤل ويعني وتوقع النجاح واصل طيب إذا آه، إذا نرجع نقول مرة أخرى أحيانا الواحد نرجع لموضوعنا مثلا يريد أن يحفظ القرآن او يحفظ قدرا كبيرا من القران Birimiz mesela Kur'an'dan ezberlemek istiyor ya sünnetten. نعم بينه وبين أن ينجح في هذا في في هذا الحفظ هو قضية مثلا التفاؤل Yani e, bunun hedefine e, nihayete sonuca ulaşabilmesi için e, az bir zamana ihtiyacı var. نعم آه آه، لا بعضهم يقول أنا لا أستطيع أحفظ قرآن لا أستطيع أتعلم علم شرعي هو يعني ما عنده نوع من من التفاؤل هو مشكلته آه، يعني يقول أنا قدراتي ضعيفة ليس قدراته ضعيفة هو فقط ليس عنده قدر من التفاؤل ama biraz sabretse ama biraz tahammül gösterse ama biraz o zorluklara katlansa e, ne yapacak niyetine ulaşacak. Buradan kastımız şu değil diyor. Yani bu kişinin işte ezberinin zayıflığı yahut istidadının olmaması değil. İçinde iyimserlik yok diyor. Bu iyimserlik olmadığı için diyor. Yani Arapların dediği gibi yani sabır bir saattir. Yani bir saat daha sabretse meramına ulaşacak. نعم آه، يعني خلاصة ما تقدم نقوله في في في جملة يسيرة آه، لكي آه، ننجح في أنفسنا وننجح مع غيرنا يعني سواء كانوا الأهل أو الأصدقاء أو عامة الناس أو أو ما يحيط بنا لا بد أن نكون عندنا نفس متفائلة مشرقة Evet bizlerin diyor kendi kendimizle olan ilişkileri olsun, insanlarla olan ilişkilerimiz olsun, arkadaşlarımızla, ailemizle, çocuklarımızla bu iyimserliği eğer diyor içimize koyarsak, iyimser olarak bakarsak birçok konuda diyor başarılı olacağız. نعم أعرف صاحبا لي آه، Bir arkadaşım var. لا يرغب في الزواج Evlenmek istemiyor. وتحدثت معه كثيرا و- Çokça konuştum, nasihat ettim. والآن تجاوز أربعين 40 سنة seneyi de geçti. 40 يقول yaşı. أخ أخشى أن أتزوج ثم ت- تقع مشاكل ثم أطلق Evet korkuyorum diyor. Evleneceğim sonra sorunlar olacak ve boşayacağım. Bundan dolayı evlenmiyorum diyor. فعنده هذه النظرة التشاؤمية Evet bu kötü düşünce سببية أبو شكل وكذلك عندي أيضا قريبة نفس الشيء تقدموا لها أربع وخمسة خطاب دورت باش كيشي باش كاع ما ديو شيء قال يعني آه، قبول الزواج عليك يعني. بسبب آه، تقول أخشى أن Korkuyorum. أرتبط ثم أطلق Korkuyorum sorunlar çıkacak ve boşayacağım. Hep bu yüzden diyor insanlar kötü baktıklarından diyor. و- نعم وهذان المثالان ممكن ينسحبان على جميع مناحي الحياة Evet bütün hayata bunu e, şey yapabiliriz, uygulayabiliriz diyor. Bu şekilde ters bakmak meselelere hep. He? نعم Yani olumsuz tarafından bakma neticesi. كثير من الناس يمنعهم من الخير والنجاح والتوفيق هو آه، نظرتهم التشاؤمية للأمور Ey nam yani yanzuru min cihe yani, Selbiye. yani selbiye. Nazar Evet, birçok, teşavumiye. birçok arkadaşın diyor, birçok insanın, birçok Müslümanın başarılı olamamasının sebebinin altında da bu var diyor. Hep diyor meselelere ters tarafından bakıyor diyor. Hep meselelere kötü tarafından bakıyor diyor. İyimser değil, kötümser olarak baktığı için diyor hiçbir şeyde başlamıyor diyor. وكذلك التشاؤم أحبتي هو عكس آه، التفاؤل التشاؤم هو توقع حصول الشر Evet, teşaum yani kötümserlik ise iyimserliğin tam tersi. Yani kötülüğün vuku bulabilme e, ihtimali. وهو موجود لدى جميع الأمم Ümmetlerin hepsinde var, diğer ümmetlerin hepsinde var. وكان مظهرا ج- جليا من مظاهر الجاهلية قبل Evet, الإسلام cahiliyenin, İslam'dan önceki cahiliyenin bir belirgin şeyi, yani örneği, yani cahiliye insanların meselelere hep bu yönüyle bakmaları, Ne? onların yani belirgin bir özelliği. ف- فجاء الإسلام وأبطل هذه آه، ال- ال- هذا الخلق الجاهلي Evet, İslam gelip bu cahili ahlakı ne yapmıştır? İptal etmiştir. Tamamen yerle bir etmiştir. Ne? Yani kötümserlik أعطيكم düşüncesini. نعم أعطيكم مثال مثال Bir أو misal vereceğim. يعني أمثلة يسيرة من التشاؤم المعاصر Evet, yani asri, günümüzdeki e, bu kötümserlikten bazı örnekler يعني نقول الت- التشاؤم ليس مرتبط ب- ب- بالناس الب- البسطاء لا يعني ممكن يقع حتى من المثقفين ومن الكبار Yani المفكرين normal vasat insanlarda değil, düşünürlerde, okumuş tabakada da bu gayet e, yaygın bir şey düşünce. تلحظون اليوم في بعض في الغرب في بعض الشركات في الفنادق والطائرات لا يكتبون الرقم 13 يتشائمون منه. Evet 13 numarasını yazmıyorlar. Otellerde yahut uçaklarda bazı garp batı ülkelerinde 13 numarası kullanılmamakta. فلو فكرت يعني هو مجرد رقم 13 numarası. ما هناك علة ظاهرة. Ne var yani belirgin olarak ne var? نعم. وهم يخادعون أنفسهم الحقيقة إذا الكرسي رقم 12 وبعده يكتبون 14 هو في الحقيقة حقيقة هو رقم 13 لكن هو هذا هو التشاؤم هكذا يفعل بهم Evet bu şekilde e, uçakların koltuklarında, otellerin odalarında bu rakamın kullanılmaması kendi kendilerini kandırmaktan başka bir şey değil. وانا كنت آه، في احدى في هناك محطه روسيه اسمها روسيا اليوم فضائيه باللغه العربيه تبث بالروس بالروس kanalını herhalde izlemiş. نعم باللغه العربيه تبث آه، عربسات نعم آه، كان متحدث باسم وكاله الفضاء الروسيه روس خبر وكالة خبر e, Kanal Rus uzay. haber kanalının işte müdürü. Evet. نعم وهذا الرجل آه، من كبار المسؤولين عندهم كان يحكي Büyük bir يعني mesul, büyük bir sorumlu. بعض الطقوس التي يفعلوها في وكالة الفضاء الروسية Bazı böyle yani e, ibadet manasında yaptıkları hedefil falan ha fi لا في, في وكالة الفضاء الروسية اللي هي في رو- في روسيا أظن هي تبعد عن عن موسكو يعني taksul falan اللي الوكالة اللي في الأرض لحظة إطلاق الصواريخ Evet yani bu füzelerin falan e, şey yapıldığı e, gönderildiği bir uzay merkezindeki Uzay mekiği. uzay uzay merkezi yeryüzündeki uzay merkezindeki Makarrel vekale yani. evet uzay merkezindeki ben vekaletül ahbar fehimtu ana لا ليس haber kaynağı لا olarak وكالة الفضاء الروسية evet نعم <laughs> ben fehimtu La- yanlış anladım E, Rusya'dan Rusya'nın أو نقول محطة الفضاء الروسية evet Rusya'nın e, ses mi gelmiyor uzay istasyonu yeryüzündeki uzay istasyonu Evet. bu arkadaşlar bir şey diyor. Nasıl kalabalık oldu. Bayağı Şöyle bir ileri Şu biraz daha biraz daha sıkışsın abi bu tarafı da. تفسحوا يفسح الله لكم evet Sen gel. هذا نقول أذان في الخطبة بالزحام في المسجد لا إله Evet Rusya e, uzay istasyonunda e, bir sorumlu, büyük bir sorumlunun e, orada ibadet kastıyla yaptığı e, bir takım e, şeyler, e, durumlar var. Ondan bahsediyor şu an. Onu e, Arapça, Arapça yayın yapan bir Rus kanalından izlemiş. نعم آه، وكالة هي كبيرة أو م- مقر فضاء كبير ي- يعني يعيش فيها أكثر من خمسين ألف ب- مع يعني أهليهم 50 وال... binden fazla insanın yaşadığı bir merkez. فكان يقول من ضمن الطقوس التي يفعلوها لحظة إطلاق الصاروخ. Evet tam böyle e, füze şey yapılırken, fırlatılırken yaptıkları bir takım ibadet şeyleri var. فكان يقول كانوا يتشاءمون بالمرأة لا يحضرون يخفون جميع النساء في لحظة إطلاق الصاروخ. Evet tam füzenin e, fırlatılması esnasında kadınların orada bulunmalarını istemiyorlar. Çünkü kadınları kötümserlik, uğursuz olarak görüyorlar ve kadınları uzaklaştırıyorlar. Bir keresinde bir Rusla yani Ruslarla Amerikalılar ortak bir çalışma yaparlar. Bir füzenin gönderilmesinde. Ve Evet, Amerika şeyinde de grubunun başında da bir kadın var. فاحتج الروس قالوا لابد أن تختفي هذه المرأة لحظة إطلاق الصاروخ Evet Rusya dedi ki bu kadın gelmeyecek, saklanacak, uzaklaşacak. O füzenin atılması, fırlatılması esnasında burada bulunmayacak. فأخذت الأمريكان العزة بالإثم <laughs> Evet Amerikalılar ise hoşlarına gitmedi. Yani izzetlerine dokundu. فقالت المرأة أنا مكلفة رسميا و- ولا Yani يمكن resmi أن olarak أبتعد نعم resmi olarak Fazla- görevlendirildim أصرت على البقاء ve kalma hususunda ısrarcı olur. نعم فأطلق الصاروخ بوجود هذه المرأة Evet kadın olmasına rağmen yani yine de füze fırlatılır. يعني وكأن الروس ليسوا موافقين على هذا الأمر Evet Rusların yani istememelerine rağmen bu şekilde. لكن أجبروا يعني بال- بالفيتو أجبروا أجبروا Evet. طيب فلما <laughs> أطلق الصاروخ أطلق الصاروخ ثم جاء الخبر بعد يعني آه، فترة من الزمن أنه سقط في البرازيل. Evet, Brezilya'da düştüğü haberi سقط في منطقة يعني ما في البرازيل الشاهد من هذا الكلام هؤلاء المتشائمون الله تعالى الروس عاقبهم بنيتهم Evet Allah Teala işte bu adamlara diyor niyetlerine binaen böyle bir ceza verdi. نعم. وإن كان يعني شوف سبحان الله كما قال في الحديث القدسي الله عز وجل أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن ما شاء Evet ben ka- e, kutsi hadiste geldiği gibi Ne? ben e, mümin kulumun hüsnü zanni he, üzereyim. Fel, فليظن بي ما شاء evet istediği şekliyle yani bana zanda bulunsun. فلا بد للمسلم اذا ان يكون متفائلا وسيد المتفائلين هو سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم e, التفاؤل احبتي آه، شعبه من شعب الايمان لانه مرتبط باعمال القلوب evet imanın şubelerinden bir şubedir İyimser düşünme. لأن Olumlu مصرف olarak bakma her şeye. مصرف الأمور هو الله سبحانه Çünkü وتعالى her şeyi tasarrufu altında tutan Yüce Rabbimizdir. وكان عليه الصلاة والسلام يقول ويعجبني الفأل الصالح Evet Allah Resulü iyimser, salih olan yani iyi düşünme benim hoşuma gider derdi. ومرة قال الكلمة الحسنة Evet. فسرها Feal yani tefaül sorulduğu zaman, iyimserlik kendisine sorulduğu zaman güzel kelime derdi. Güzel söz derdi Allah Resulü. هذا لفظ البخاري Bukhari'de gelen lafız bu şekilde. وعند مسلم وأحب الفأل الصالح Evet, fe'le salih, salih olan iyimserlik hoşuma gider. Severim der Allah Resulü Naam. Müslim'deki rivayette. ولما سئل عن معنى الفأل قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم Evet, sorulduğu zaman yani iyimserliğin manası sorulduğu zaman birinizin işittiği, işitmek istediği güzel sözdür der. الآن ربما تعرف أشخاصا آه، مثلا منعهم أن, أن يذهبوا إلى الحج هو توقع التوقع السيء لهم يقول يا أخشى أذهب الحج أمرض أو أموت أو آه، لا الحج gitmiyor mesela diyor ki işte yaygın olan hastalıklar var belki ölürüm lakin في تركيا ليس كذلك آه. يذهبون من أجل أن يموتوا ما شاء الله يعني ölmek için gidiyorlar. إذا عندنا في, في البلاد يختلف إذا أي نعم أي نعم قد يكون مثل آخر عندكم ينطبق في تركيا نعم وهذا إن شاء الله يعني إن شاء الله يعني هم يعني Yani يعني kefir minen nas yakulu nahnu nurid nemut hunak. Lidalik فهمت في insanların çoğu غالب الحجاج keşke كذا ölebilsek diyorlar. O gayeyle gidiyorlar. Yani yani buna Tayyip. benzer misaller çoğaltılabilir. الشاهد أن الإنسان ممكن يمتنع عن خير كثير بسبب النظرة التشاؤمية Evet birçok hayra ne yapar? Adım atmaz. O hayrı yapmaz. Sırf kötü düşündüğünden dolayı. Yani olumsuz düşündüğünden dolayı. هناك أيضا أناس آه، لم يرغبوا مثلا في تعلم العلم الشرعي والالتزام بأحكام الشريعة من حيث النظرة التشاؤم يقول يقولون عني رجعي متخلف آه، ضغوط اجتماعية هذا هذا تشاؤم Bir de bazı insanlar görüyorsunuz. Yani hem dini ilimlerden uzak kalıyorlar, İslam'ı uygulamaktan uzak kalıyorlar. Neye binaen? Ee, işte gerici diyecekler yahut buna benzer lakaplar yüzünden diyor. Ne İslam'ı uygulamaya e, yanaşıyor ne de dini ilimleri öğrenmeye yanaşıyor. Bu da e, kütümser bakış e, açısından bir açı diyor. شيخ ألا يوجد أناس مثلا آه، ما يرغب أن يسافر بالسيارة مثلا من آه، أول تركيا إلى آخرها مثلا أو إلى وسطها يخشى أن يموت يوجد يوجد ف- ف- فهذا نعم مثال للنظرة التشاؤمية وأمثلة كثيرة يعني Yani mesela Türkiye'nin bir başından bir başına arabayla gitmekten korkuyor adam. Neden dolayı? Trafik kazasında gideceğim diye. Bu da diyor bir yani kötümser bakış açısı diyor. نعم وحتى لو توقع لو لو وقع شيء لا تحبه النفس لابد للمسلم أن يربي نفسه أن الأمور بيد الله سبحانه Evet وتعالى insanın nefsine ağır gelen bir şey, nefsinin istemediği bir şeyle karşı karşıya kaldığı zaman, olduğu zaman kişinin bunu geniş e, yani e, şeyle, geniş sadırla kalbi böyle e, açık bir şekilde kabul etmesi gerekir diyor. Çünkü her şeyi takdir eden Yüce Rabbimizdir. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أصحابه عن كلمة لو عن قول Evet. لو Dolayısıyla lev sözü, eğer sözünü kullanmayı Allah Resulü ashabına men etmişti, yasaklamıştı. Eğer, eğer. لأنها تفتح عمل الشيطان Evet. Çünkü şeytanın kapısını şeytanın amelini açan bir من söz. أوسع أبواب التشاؤم لو Evet. Lev kelimesi kardeşlerim eğer kelimesi Eğer mi keşke? keşke kelimesi Allah razı olsun. Keşke kelimesi Allah razı olsun. Şeytanın e, kapılarının en büyüğünün neyidir? Açıcısıdır diyor. نعم فنقول الأصل المسلم يتفاعل فإن وقع شيء ما خلاف رغبته فليقل قدر الله وما شاء فعل أو قدر الله وما شاء فعل Hatta, hatta vasal fi, hasal fi kaddar Allah. نعم نعم نعم. أي نعم. إن إنه هذا أمر أمر الله نعم. الأمر بيدي أنا عبد وهو رب سبحانه وتعالى Nefsinin istemediği bir hal ile karşı karşıya kaldığı zaman ne yapmalı? Allah o şekilde takdir etti ve istediğini yaptı demeli. Yani Allah ne isterse onu yapar demeli. وأحيانا كذلك ما عندنا الشيخ أنا كذلك أحيانا يعني نبذل أسبابا فتأتي خلاف ما نريد لكنها هي عين الخير لنا Bazen e, bir takım şeyleri yaparız sebeplere binaen. Yani sebeplere tutunarak bir takım şeyler yaparız. E, ama istediğimiz sonucu elde edemeyiz. وهذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم Evet. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم Ama diyor Rabbimizin e, buna bakış açısı başka diyor. Ayeti kerimesi ayeti kerimede de geldiği gibi e, bir şeyi sevmezsiniz ama o sizin için hayırdır. Bir şeyi ise seversiniz fakat o sizin için şerdir yani kötülüktür. فليس جميع الأمور التي نحبها تكون خير والعكس بالعكس. يعني bütün sevdiğimiz her şey hayır değildir diyor. إذا نقول الواحد يتفاءل ولو كان هناك بعض المقدورات هي صعبة عليه نكون نقول لا تفاءل وإن شاء الله ما له إلى خير. Evet bir takım engeller de olsa bile o şeyin gerçekleştirilmesinde o şeyin gerçekleştirilmesinde senin hayır olarak gördüğün o şeyin gerçekleşir. Bir takım engeller de varsa her zaman iyimser olacaksın. Bunun nispeti yani gerçekleştirilme çok az da olsa böyle bir inanç içerisinde olman gerekir. لكن أحيانا تأتينا بعض الأمور التي لا نحبها ليس بسبب يعني آه، أن أننا لسنا متفائلين نحن متفائلون لكن أحيانا نحن نبذل السبب الخاطئ فنحصل على النتيجة الخاطئة Evet biz bazen e, istemediğimiz şeylerle karşı karşıya kalabiliriz. Bunun sebebi de sırf yanlış vesilelerle tutunduğumuz için, sarıldığımız için böyle bir neticeyle, kötü bir neticeyle maalesef karşı karşıya kalabiliyoruz. والناس كلهم ليس على درجة واحدة من التفاؤل Evet, insanların hepsi iyimser olmada aynı derecede değiller. فالدرجة فالتفاؤل درجات والتشاؤم دركات Evet, nasıl ki e, iyimser düşünme e, derecelere göre ise aynı şekilde kötümser olma da derecelere göre ayrılmakta. وكذلك الإنسان مع نفسه ليس دائما هو يعني متفائل بنسبة واحدة أحيانا يكون عنده التفاؤل عالي وأحيانا ينخفض Evet, tefaül iyimser olarak düşünce kişiye göre de değişebiliyor. İnsanın Evet. iyimserliği bazen az olabiliyor, bazen çok olabiliyor. Yani Va- init, Evet. inişli çıkışlı. وهذا الواحد يعرفه جيدا من نفسه Evet, herkes bunu kendine baktığı zaman bilir. Vel hakika huve murtabitun bil iman kuvveten ve وضعفا. Evet bu ise imana bağlıdır. Evet. İmanın kuvvetine ve zayıflığına bağlıdır. ولذلك تجد الناس يختلفوا بعضهم إذا أصابه المرض تجد في أعلى درجات ve عنده Ve وبعضهم إذا asabahu şey يسير yetefeccer indehu ala derecat ev derekat teşaül. Evet bakıyorsunuz çok büyük bir musibetle bir hastalıkla karşı karşıya kalmış olan birisi ama Rabbine hüsnü zanda bulunuyor. iyimser olarak bakıyor. Diğer taraftan başka bir insana çok ufak bir şey isabet ediyor ama olumsuzluğun en büyüğüyle böyle karşı karşıyaymış gibi şey yapıyor. Meseleye o şekilde çok büyüterek bakıyor. Her şey olumsuzmuş şekliyle bakıyor. فأعلى درجات فأعلى درجات التفاؤل أن أن نتفائل آه، في اللحظات الصعبة ee, evet, iyimserliğin en ala derecesi, en üst derecesi zor durumlarda zor durumlarda iyimser olmaktır arkadaşlar. Zor ve meşakkatli durumlarda. Bu iyimserliğin en üst derecesi. Nam, ve hâzâ huve tefâulul enbiya aleyhimussalâtu. Evet, peygamberlerin iyimser zaten e, şeyleri bu, durumları bu. موسى عليه السلام نعلم جميعا قصته لما قال له قومه إنا لمدركون موسى عليه السلام من قومه ne demiştir? Yani beraberindeki olan arkadaşlar bize yetişecekler. نعم. كان متفائلا في تلك اللحظة. واثقا بربه سبحانه وتعالى. الله توكلا عليه. Güveni tamdı. Tevekkül etmişti. قال كلا إن معي ربي سيهدين. Evet, muhakkak ki hayır. Çünkü benimle Rabbim benimle O bana doğru yolu gösterecektir. dedi. إذا نقول م- الأس- التفاؤل له أساسان هو Evet, التوكل tefaülün, على الله وحسن الظن بالله سبحانه evet, وتعالى tevekkülün e, te, e, التفاؤل له أساسان Tefaülün, tefaülün yani te, iyimserliğin iki esası vardır. Bunların bir tanesi Allah'a güvenmek, Allah'a tevekkül etmek. İkincisi ise Allah hakkında iyi zan beslemek. Yani allah Teala beni zayi etmeyecektir, beni koruyacaktır, bana nusretiyle yardım edecektir. Hüsnü zan billah diyoruz biz buna. نعم والتفاؤل أحبتي آه، لا يؤخذ نظريا يعني يعني ت- مثل نتعلمه مثل ما نتعلم القراءة والكتابة لا التفاؤل يؤخذ عمليا Evet, tefaül kardeşlerim iyi düşünme, iyi bakma, her şeye iyi yönüyle bakma, nazari bir, teori bir mesele değildir diyor. Ameli, uygulamalı olarak herkesin tatbik etmesi gereken bir durumdur diyor. لأن من السهولة أقرأ عشر ورقات في التفاؤل وأحفظها وأسمعها فلما أخرج الحياة العملية ويقع لي أمر ما هنا يضيع كل شيء Evet, yani çünkü bunun ezberlenmesi kolaydır diyor. İyimserlikle ilgili 10 sayfa okurum diyor. İçinde hadisler vardır, ayetler vardır, güzel sözler vardır diyor. Ama onu bırakır dışarı çıktıktan sonra diyor karşıma bir mesele gelir, bir hadiseyle karşı karşıya kalırım diyor. O iyimserliği bırakırım, kötümser olmaya başlarım. Hedef bu değil diyor. Bunu uygulamaya, hayata geçirmek. وأعظم مصدر للتفاؤل هو القرآن الكريم Evet, tefaül yani iyi düşüncenin, iyi bakışın en büyük kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. أن نقرأه بنية العمل والتطبيق Evet, Kur'an-ı Kerim'i Evet, amel etme niyetiyle ve uygulama niyetiyle okumamız gerekir diyor. Tefaül budur diyor. Nahnu sahih nu'cer alel kıraa. Okumaya binaen ecde sahip oluruz. Ve lana at-tamaenine vel iman. Mutmain oluruz, huzur buluruz. وهذا خير عظيم لكن لكن مهم جدا أن نفقه ما نقرأ ونطبق ما evet. hatta نستفيد. Evet, okuduğumuzu anlamamız, okuduğumuzu uygulamamız asıl hedefimiz bu olmalı. فهذا الرجل الذي أسرف على نفسه في المعاصي Evet günahları dolayısıyla kendi nefsi hakkında aşırı giden kişinin örneği. أو هذا الكافر الذي يريد أن يسلم مثلا. Evet İslam'a girmek isteyen bir kafir örneği. لو لو قرأ لو قرأ قول الله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا Elden ele alın. كيف أثرها على نفسه Evet, bu ayeti kerimeyi İslam'a girmek isteyen bir gayrimüslim okusa yahut kendi nefsi hakkında aşırıya gitmiş olan yani çokça günah işlemiş olan birisi okusa peki benim kullarıma evet nefisleri hakkında aşırıya giden kullarıma söyle ki Allah'ın rahmetinden ümitlerini kesmesinler çünkü allah Teala günahların hepsini bağışlar o gafur ve rahimdir ayetini okusa böyle bir insan bunun tesiri, etkisi, rolü o insan üzerinde nasıl olur acaba? وهذا مثلا الرجل الفقير مثلا أو قليل المال fakir birisi, yani. parası az olan birisi. Lemma yetenakal ve tecevvel fi şevari ve yaral imarat dolaşır, dolaşır, böyle yüksek binaları, süslenmiş evleri görse. ويرى هذه الشركات والمشاريع الضخمة وهو لا يملك شيء من هذه الأمور. Büyük şirketleri, büyük firmaları görse ki kendisinin elinde hiçbir şey yok. وهو عنده الإيمان والعلم والحمد لله. Ama ilmi var, imanı var. Allah hamdolsun. لو قرأ قول الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون Evet, allah Teala'nın ondan sonra şu sözünü okusa. De ki Allah'ın fazlı keremiyle ve rahmetiyle her şeye insan neye sahip olduysa Allah'ın fazla keremiyle, rahmetiyle sahip oluyor. Ve bidalike felyefrahu. İşte bununla sevinin diyor allah Teala. Bu ise o sizin topladıklarınızdan çok daha hayırlıdır diyor. نعم Yani en نحن hayırlı olan bu, ilim ve iman. يعني لا ندعو إلى الزهد الزهد الصوفي وترك الدنيا لا لكن نقول نحن Dünyanı, dünyayı terk edelim de demeyelim diyor. Terk edelim toptan külliyen demiyoruz diyor. Sufilerin yaptığı gibi. مطلوب إعمار الدنيا لكن نقول أحيانا Dünyayı imar edeceğiz tabii ki. الأمور ليس بيد الشخص يعني ما يملك مال Ama bu kişinin elinde tamamen elinde olan bir şey. كيف كيف يسلي نفسه بمثل هذه الآيات Evet. التي تمنح التفاؤل حتى Nasıl kendini bununla şey kılacak, teselli edecek? يسلي نفسه Bu بهذا الشيء şekilde bu ayet kelimelerle dinin bu naslarıyla bu şekilde teselli bulacak. Vela İmanıyla şek- teselli bulacak. ولا Rabbiyle شك teselli bulacak. ولا شك أن عنده خير عظيم مقارنة ب ب- ب- يعني أيهما أعظم في في ميزان الآخرة Şüphesiz ki aslında bakılırsa aslında onun sahip olduğu o iman, o ilim bu en büyük hayırdır, en büyük berekettir. يعني آه، آه، الدنيا ما تساوي عند الله جناح بعوض Evet ki dünya siz de biliyorsunuz bir sineğin kanadına eş değildir Allah'ın yanında. نعم وهكذا هذا المريض الذي مثلا أصيب بمرض مزمن مثلا Mesela böyle müzmin bir hastalığa tutulmuş bir hasta kişi. إذا تذكر الأجر والخير عند رب Sevabı, العالمين ecri, Allah'ın katındaki sevabı, ecri, bağışlanmayı, cenneti düşünse. نعم وأن يموت وهو, وهو مسلم خير من أن يبقى يعني صحيحا قويا بجسده متمتع وهو والعياذ بالله فاسق أو فاجر Evet, bu şekilde ölmesi daha hayırlıdır. Çünkü öbür türlü e, sıhhatli bir şekilde fakat Allah'a isyan eder halde yaşamasından ha, Allah'a karşı hüsnü zan besleyerek bunun ecrini, bu hastalığın ecrini Allah'tan bekleyerek ölen kişinin durumu hiç şüphesiz çok büyük. إذا هذه Çok daha farklıdır, çok daha hayırlıdır. إذا هذه الزاوية زاوية التفاؤل نتحدث عنها النظر إلى الأمور بنظرة بعيدة بنظرة يعني واسعة. Evet o işlere durum yani işlerimiz de bu şekilde, işlere bu şekilde, hal ve durumlara bu şekilde bakmamız gerekir. Daha geniş suretten, daha geniş açıdan bakmamız gerekir. بنظرة إيمانية كذلك. Evet, imani bir bakış açısıyla bakmamız gerekir. الصحابة رضي الله عنهم في غزوة أحد. أحد لما, أصابهم ما أصابهم في الغزوة المعروفة başlarına geldiği o bela yüzünden في في في ميزان الحروب يعني العسكرية هذه بالنسبة له عليهم لا شك أنها خسارة. Evet askeri olarak bakıldığı zaman büyük bir kayıp, büyük bir yanlışlık. لكن انظروا كيف في ميزان الشر ماذا قال الله لهم Ama Allah Teala onlara ne dedi? Şer'i olarak baktığımız zaman dinin onlara bakış açısı neydi? ولا تهنوا ولا تحزنوا Zayıf düşmeyin, katı surette üzülmeyin de. وأنتم الأعلون يعني أنتم المنتصرون إن Siz en, كنتم üst- مؤمنين siz en üstünsünüz eğer iman etmişseniz İzen ahibbe ayatun kethira tubşir al muslimin bil hayr. Evet birçok ayeti kerime e, Müslümanlara iyilik ve hayrı ne yapıyor? Müjdeliyor. Vel ayye ma'rufe allazina iza asabethum musibetun qalu inna lillâ, ve inna ileyhi raciun. Evet. Thumma zekara Allah azze ve celle ma lehum Evet ayeti biliyorsunuz. E, onlara ki herhangi bir musibet isabet ettiği zaman ne derler? Biz Allah'ınız ve Allah'a dönücüleriz derler. Evet. İzen nekul nahnu ashab risale. أصحاب يعني دعوة لا يمكن أن أن ننجح في في في هذه الرسالة إذا لم يكن عندنا قدرا معينا من التفاؤل Evet kardeşlerim biz bir e, Risale'nin, biz bir dinin müntesipleri, e, davetçileri olarak iyimserliğe sahip değil isek davetimizde, yolumuzda başarılı olmamıza imkan yok. فهذا الذي يريد ينصح جاره أو صاحبه مثلا عن Arkadaşına, komşusuna nasihat etmek isteyen عن birisi, ترك أشياء من المعاصي والمنكرات kötülüklerin bırakılmasını ona mesela tavsiyede bulunuyor. فلو ي- لم يكن متفائلا في داخله أن صاحبه سيقبل سيترك النصيحة Yani eğer iyimser olmasa içinde e, inşallah benim bu komşum, bu arkadaşım, bu akrabam bu kötülüğü bırakacak şeklinde bir iyimserlik olmasa ki o iyimserliğe binaen davet ediyor değil mi? Böyle bir iyim- iyimserliğe sahip olmasa ne olacak? davette bulunmayacak. Ve hatta lev lem yakbel minke lem yakbel nasiha. Senden bırakmasa, senden ente ala hayır. kabul etmese bile sen hayır verirsin. Tefael. Yani in aleyke illel belag ve ente tucar ala hadel belag. Çünkü senin üzerine düşen ancak tebliğ etmektir ve buna binaen, bu tebliğe binaen zaten ecre ve hasenata sahip oluyorsun. Ve hakeza hayatul muslim kulliha kema kâle aleyhissalâhu vesselam aceben li emril mu'min inne emrahu kullahu lehu. Evet müminin hayatı zaten bu. Aceben diyor. Tuhaftır müminin hayatı değil mi? يعني المسلم بالنسبة للأجر هو حاله مثل حال المنشار مثل هذا المثل المصري يقولون طالع واكل نازل واكل يعني يعني هكذا يعني هو في حال السراء يؤجر في حال الضراء يعني her iki halde de Müslüman her iki halde de yani e, başarı da olsa da olmasa da isabet etse de etmese de doğruyu e, o şekilde yani meramına ulaşsa da ulaşmamasa da her iki halde de nedir? Ecir sahibidir. لما تقرأ في حياة الأنبياء عليهم الصلاة Peygamberlerin والسلام hayatını okuduğumuzda تجد ح- حقيقة تفاؤلا عجيبا evet çok böyle bizi hayretler içerisinde bırakacak iyimserlik Ve- hadiseleriyle karşı karşıya. وهذا الذي ميزهم عن البشر الباقي Evet diğer toplumlardan, insanlardan onları ayıran en büyük özellik de buydu zaten. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء Çünkü evet Allah Resulü de Allah Teala da buyurduğu gibi e, fi hadisi عفوا أنا قلت ماذا قلت الله قلت Eylem ama fi لا حديث Evet, قال hadiste عليه geldiği الصلاة gibi- والسلام أنا ربما أخذت في اللفظ أشد الناس بلاء الأنبياء Dolayısıyla peygamberler Allah Resulü'nün de buyurduğu gibi en fazla bel- bela ile karşı karşıya kalan, belaya Sonra- duçar kalan peygamberlerdir. ثم الأمثل فالأمثل يبتر المرء Daha sonra بقلبه. mertebece onlara yakın olanlar, daha sonra onlara yakın olanlar şekliyle gelir. Evet. Yani- şey düştükçe iman seviyesi düştüğü zaman Evet. e, belanın şiddeti de ne yapıyor? Ahsen. Azalıyor. İman arttıkça belanın şiddeti de yükseliyor. يعقوب عليه السلام تأملوا كيف كان تفاؤله Yakup Aleyhisselam'ın iyimser olması değil mi? La- Okuyoruz. لما فقد أحب Evet, أبنائه en sevdiği çocuklarını, çocuğunu يوسف عليه kaybetti. Yusuf السلام Aleyhisselam'ı ثم kaybettiği أخوه zaman الآخر لما اتهموه بالسرقة daha وقالوا sonra مزون diğer oğlunu ما kaybettiği يئس كان zaman. متفائلا قال يا بني اذهبوا Evet, تحسسوا من يوسف evet ne وأخيه. dedi? Çocuklarım gidin ve arayın dedi. نعم Yusuf'u arayın dedi. كذلك إسماعيل ع- إبراهيم عليه السلام إبراهيم لما عليه السلام. أمره الله أن يذبح فلذت كبده Evet en en sevdiği şeyi استجاب وكان çocuğunu- متفائلا çocuğunu kesme emriyle ne yaptı? Karşı karşıya kaldı ama buna rağmen yine de iyimserdi. بل نقول يعني آه، مثال ليس من الأنبياء هاجر ع- رحمه الله Evet Hacer yani peygamberlerden olmayan bir misal örnek verecek لما olursak, قال لها Hacer'i örnek olarak verecek. لما قال لها زوجها Kocası يعني dediğinde onu وتركها هي وابنها evet hem onu hem الرضيع de çocuğunu kocası bırakır. في Kimsenin أرض olmadığı bir في vadide. أرض خالية غير ذي زرع Yani ne insan var ne de ziraat var. قالت له آه الله الذي أمرك بهذا Allah mı sana bunu emretti deyince قال نعم قال Evet. إذا لا يضيعنا evet dolayısıyla eğer öyleyse bunu Allah sana söylediyse allah Teala bizi zayi edecek değildir. انظروا كيف كان تفاؤلها وكيف الآن نتيجة هذا التفاؤل Evet buna bakın bu iyimserliğe bakın ve bir de bu iyimserliğin neticesine hep birlikte bakalım. نعم وهكذا الحياة يا أحبتي لا بد حياة أن بين ينطلق الكافرين. فيها المسلم بالتفاؤل مهما Evet, كانت her zaman الظروف صعبة عليه iyimserlikle, وثقيلة ne عليه kadar da zor olursa olsun iyimserlikle bakması gerekiyor. لا Her بد şey. أن يكون متفائلا Evet muhakkak surette. يعني هذا هذا الانسان الذي ربما يخسر مال وربما يفقد نوعا من الصحه وربما يفقد malını kaybedebilir, sıhhatını zayi edebilir. أشياء كثيرة من أمور الدنيا birçok dünyalık işleri kaybedebilir. لما يفكر في المآل بعد الموت sonuca baktığı zaman ölümden sonraki asıl varılacak yere baktığı zaman ماذا له عند الله هذا يدعوه إلى التفاؤل işte Allah'ın ona vereceği o mükafat sebebiyle ne yapması gerekir? Bu onu iyimserliğe teşvik etmesi, yüklemesi نعم. gerekir. و- واحتساب الأجر من أعظم الأبواب الدافعة للتفاؤل Evet, Allah'tan yalnız bir şeyin ecrini Allah'tan bekleyerek yapmak tefaül için, iyimserlik için en büyük sebeptir kardeşim. ولما أرسلت آه، قريش آه، سهلا س- سهل يفاوض عن المشركين في صلح الحديبية E, Hudeybiye e, anlaşmasında müşrikler Sehl'i gönderdikleri zaman anlaşma için قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه مع أنهم يعني كانت المفاوضة صعبة ومجحفة في ظاهرها بحق المسلمين Müslümanların yani görünüşte onların aleyhine olmuş olsa da كان متفائلا من اسم هذا الرجل بالرغم أنه قبل أن يسلم كان مشركا قال لقد سهل لكم من أمركم evet Sehl denen o kişi gelince Allah Resulü onun ismiyle iyimser olur. İşinizi size kol- ko- işinizi size kolaylaştırıcı birisi geliyor der. نعم ف- ف- فهناك يعني Sehel kolaylık manasına gelir. Ha, O kişinin yani- ismi de müşriklerin anlaşma için gönderdikleri Ve- kişinin ismi de ismi de Sehel'dir. Yani kolaydır. وكان ابنة لعمر رضي الله عنه تدعى عاصية سماها النبي صلى الله عليه وسلم جميلة غير النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك ابنة لعمر رضي الله عنه عمر رضي الله عنه bir çocuğu اسمها عاصية طبعا في الجاهلية كان اسمها عاصية عاصية yok kız çocuğu vardır عاصيه kız çocuğun ismi عاصيه يعني isyan eden نعم. سماها النبي صلى الله عليه وسلم جميله أه، الله رسوله جميله olarak değiştirir جميله تفاؤلا بهذا الاسم evet bu ismin وكان يكره عليه الصلاة والسلام الأسماء التي ليست يعني ليس لها مدلول طيب مثل حرب Evet. ومرة Evet. Evet Allah Resulü böyle şiddet yahut mana itibariyle güzel manalar tanımayan isimleri, güzel manalar taşımayan isimleri değiştirmiştir. Bunları sevmemiştir, kerih görmüştür. Lema لما قدم عليه الصلاة والسلام المدينة وكانت تسمى يثرب وهذا الاسم كان له medlul gayr جيد غير اسمها وسماها طابة وفي رواية طيبة وقال هذه المدينة Evet Yesrib Medine'nin eski adı Medine'ye geldiğinde Medine'nin e, böyle bir adı vardır. Allah Resulü bunu bu e, sebepten dolayı tay, Tayyibe olarak değiştirir. وهكذا يعني يعني نستفيد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان التفاؤل تصبغ حي... يصبغ حياته كلها Evet hayatının her merhalesinde iyimserlik onu onu ne yapmıştır? Sarmıştır, ihate etmiştir. وخ- والله الله- الله عز وجل قال لنا آه، لقد كان لكم في رسول الله أسوة Evet, ayette de geldiği gibi sizler için Allah Resulü'nde büyük bir örnek vardır der Yüce Rabbimiz. إذا لابد آه، يا أحبة أن نتفائel. Evet kardeşlerim tefaül yani يعني iyimser olmamız gerekiyor. نعم. آه، لما غير عليه الصلاة والسلام في في الاستسقاء رداءه وقلبه قال بعض شراح الحديث آه، أنه كان هذا هذا الفعل فعله بعد الصلاة الاستسقاء تفاؤلا أن يغير الله عز وجل الحال من حال إلى من حال مجذبة إلى حال رخاء وأمطار أعيد شيء كيف نعمل نواصل العلاقة أنا أقول لك كيف أصل. في في صلاة الاستسقاء من السنة Evet, بعد istisqa- صلاة الاستسقاء İstisqa namazında Naam. yani yağmur talebiyle çıkılan namazda قلب الرداء Allah Resulü يقلب sallallahu الرداء aleyhi ve sellem üzerine giydiği ridasını, gömleğini çevirir. Yani أنا- kallerehu قلب رداءه كيف يعني قلب؟ لبسه مقلوبا yani ters olarak giymiştir. يعني أنا الجاكيت إذا لبسه كذا Naam, ters olarak أقلبه نعم. ridasını, üzerindeki kamisini ters olarak giymiştir. نعم وهذا موجود في البخاري Yani Bukhari نعم. hadisi. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يستسقي واستقبل القبلة فصلى ركعتين وقلب رداءه Evet. Evet. Allah Resulü e, namazgaha çıkar. E, namaz e, yağmur namazını e, istisqa namazını kılma gayesiyle namazgaha çıkar. Kıbleye yönelir. E, iki rekat namaz kılar ve ridasını, kamisini e, çevirir. Tersine çevirir. ربما أنتم لا, لا تصلون الاستسقاء كثيرا أن الخير عندكم موجود المطر İstisqa. çok herhalde kılmıyorsunuz diyor. Biz orada çok kılıyoruz diyor. <laughs> هاي الحمد لله الله يزيدك يزيد هذه البلاد من فضله لكن نقول الشاهد يعني يعني أن الشراح قالوا آه، قلب رداءه آه، كناية يعني تفاؤلا أن يغير الله الحال هذا من حال جدب إلى حال رخاء وسعة يعني hadisin آه، e, في şerheden, تقليب الرداء هذا إلى مهلة نعم e, bu Allah Resulü'nün ridasını ters giymesini yani böyle çevirerek ters giymesini şuna yormuşlardır. Demişlerdir ki umulur ki allah Teala kötü halden iyi hale e, durumu yani kuraklıktan, kıtlıktan yağmurlu havaya çevirir şekliyle şerh etmişler. نعم هناك اليوم في آه، العديد من الدول في أمريكا وهولندا و- والغرب عموما دراسات آه، تؤكد آه، أثر التفاؤل في الصحة النفسية والصحة البدنية والعقلية للإنسان Evet, Batı'da bir takım e, çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalarda iyimserliğin kişinin üzerindeki yani kişinin sıhhati afiyeti üzerindeki etkisi konuşuluyor. İyimser olmanın ne gibi kişinin sıhhati üzerinde etkisi var? و- و- وغالب هؤلاء الذين تصيبهم الكآبة أو ينتحروا مثلا عند ظرف ما أو شيء Yani ما böyle o ümitsizliğe kapılan yahut intihar eden insanların genelinde ما قادهم إلى هذا الفعل إلا التشاؤم evet yalnız ve yalnız kötü görme, kötü düşünme, uğursuz meselelere bakma ne yapmıştır? Onları bu sona, bu kötü neticeye götürmüştür. والحمد لله هذه الأمور نادرة عند المسلمين evet. وإن كانت موجودة لكن evet, نادرة مقارنة بالغرب. Müslümanların arasında az da olsa e, elhamdülillah yani Müslümanlar arasında yaygın değildir. لأن عندهم رصيدا من الإيمان والفطرة يجعلهم متفائلين وصابرين على القضاء في أشد الحالات. Evet çünkü Müslümanların sahip oldukları iman e, ne yapmıştır onlara birçok e, musibetin birçok kötülüğün E, kötü düşüncenin önüne geçmiştir. نعم يعني هم الدراسات التي عملت على عينة معينة من الناس وجدوا في الغرب هذا أن الأشخاص الذين لديهم قدرا كبيرا من التفاؤل يتماثلوا إلى الشفاء أكثر من الذين لديهم يعني قدرا كبيرا من التشاؤم قالوا هناك ارتباط إذا بين الروح والجسد. Evet, والجسد birbiriyle irtibatlı olması yüzünden e, olaylara hep iyimser gözüyle bakan insanların şifa olarak şifa olarak kötümser olarak bakanlardan daha çabuk, daha fazla e, iyileştikleri görülmektedir. Yani iyimser olarak bakanların iyileşme ümitleri daha fazla. نعم. أحيانا الأطباء يقرروا إجراء عملية لشخص ما تجد بعض الناس لا يقبل يدخل العملية عنده قدر من التشاؤم يقول أخشى أن وضعوا لي المخدر أو وجهة العملية أموت أو يظهر لي Bazı insanlar evet doktorlar onlar hakkında e, ameliyat e, şeyi verirler. E, kararı verirler. Fakat öleceğin öleceğin korkusuyla mesela ameliyat olmak istemez. وسبحان الله يعني حتى أثبت الدراسات والطب الحديث أن هذه الأمور تؤثر إيجابا وسلبا يعني في التعافي و- و- والاستفادة من الدواء Yani bu şekilde düşünenler e, doğru değil diyor çünkü yapılan araştırmalara göre bu şekilde düşünme bile kişinin sıhhatine yani pozitif ve negatif olarak etki yapabiliyor. الآن ماء زمزم معروف أنه ماء مبارك Zemzem suyunu biliyorsunuz. وطعام Mübarek bir su. طعم وشفاء وسقم إلى آخره Yani şifa olduğunu da biliyorsunuz diyor. لكن تجد الناس يختلفوا في الاستفادة منه حسب نياتهم Kişiler niyetlerinin farklılıklarına göre bu sudan faydalanmada nedirler? Değişik değişiktirler. بعضهم يشرب زمزم يقول أنا أجرب Bazısı içerek <laughs> diyor ki ben deneyeceğim bakalım nasıl olacak, netice ne olacak. وبعضهم والعياذ بالله هؤلاء العقلانيين يشرب زمزم يعني يقول ها يعني هذا ليس يعني امرا جيدا هذا مجرد ماء عادي و... Yani kimi akılcılar da bunun normal bir su olarak görüyorlar. Yani suda nasıl böyle bir şey olabilir diyorlar. و- وتجد اناسا اخرين شربوا زمزم واستفادوا لان عندهم يعني توكل على الله وحسن ظن بالله عز وجل ويقينا وتفاؤلا Evet allah Teala'ya bazı insanlar da allah Teala'ya olan yakini imanları sebebiyle e, iyimser olmaları sebebiyle Allah hakkında hüsnü zanları kuvvetli olması sebebiyle bu sudan içip şifa bulmuşlardır. ومثل ذلك الاستشفاء بالقران Kur'an'la والرقيه olan الشرعيه وهكذا şifa ve dualarla şifa da aynen bu şekildedir. نعم آه، حتى يعني لا نطيل نفتح مجال الأخوة الأسئلة نقول أيضا التفاؤل يا إخوة لا يدعو إلى التكاسل Ama التفاؤل şunun لا يدعو إلى anlatılması التكاسل gerekir. İyimser düşünce katı surette tembelliğe götürmemesi gerekir. نعم يعني آه، رجل يعني يقول أنا والله متفائل أن أحفظ القرآن أو متفائل أن Yani ben işte ilmi öğreneceğim, Kur'an'ı ezberleyeceğim şekliyle e, bakar ve ben iyimserim yani bu usta bu işi beceririm şekliyle tek başına buna bu şekilde bakıp inanması متفائل أن أربح في التجارة مثلا yahut işte bu ticaretimde başarılı olacağım yönüyle çok iyimser düşüncelerim var. وهو جالس في البيت هذا Ama كيف evde يرضى؟ oturuyor, hiçbir iş yapmıyor. هذه تجارة البطالين Yani bu <laughs> müflislerin ticareti. أي نعم فنقول إذا التفاؤل لا ينفي بذل الأسباب بل يدعو إلى بذل الأسباب Evet, tefaül, iyimser düşünce kardeşlerim e, sebeplerin bırakılması, terk edilmesi değil, bizzat sebeplere tutunmaktır, sarılmaktır. وأحيانا ال- المسلم يتمنى وعنده رغبات معينة ولا تحقق له لمصلحة له الله عز وجل يعلمها ولا يعلمها Belki e, kişinin yapmak istediği birçok şey var. Fakat o ona bir türlü nasip olmaz. Çünkü Allah'ın bildiği sebepler yani Allah onu o şekilde ona takdir etmemiştir. Ve takdir etmemesi de onun maslahatındandır. Onun maslahatındandır, onun iyiliğindendir. ولذا قال لما قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ذيلت الآية بقوله تعالى والله يعلم Evet, وأنتم لا تعلمون يعني مآلات الأمور وحقائق الأمور biraz önceki ayette de geldiği gibi bir şeyi sevmezsiniz ama o sizin hac- için hayırlıdır. Ayetinin sonunda ne diyor? Çünkü Allah bilir, siz bilmezsiniz diyor. إذا أيضا الأمور لا تقاس أيضا ب- بالنظرة ال- القريبة أو بما نظنه نحن المخلوقين لا الأمور مقدرة بتقدير من الله سبحانه وتعالى Evet yani böyle alt gözlüğüyle bakmamak gerekir işlere, durumlara. Çünkü bu Allah'ın takdiridir. Allah bunu bu şekilde takdir etmiştir. Buna bu şekilde bakmak gerekir. نعم، فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من المتفائلين Rabbimizden istediğimiz hepimizi iyimser kılmasıdır. الذين يسعدون في الدنيا والآخرة Dünya ve ahirette e, sevinen, mutlu olan iyimserlerden etmesini Rabbimizden istiyoruz ve diliyoruz. وإذا كان عند الإخوة يعني Arkadaşların أسئلة أو شيء soruları, konuyla ilgili istidrakları, نعم أو e, استدراك efendime söyleyeyim ilaveleri varsa Evet. kendilerinden konuyla ilgili فأنا م- متفائل أنها ستكون أسئلة جيدة واستدراكات Evet, جيدة evet arkadaşların e, güzel bu hususta güzel soruları, güzel istidrakleri olacağına olacağı hususunda iyimserim diyor. Gerçekten bir e, akide konusu değil mi? Bir iman konusu. بعض الإخوة أتاهم النوم يعني حول الشكر Yani Şeyh Hasan Şaka mı? Rabbimize yağmur onlara da zemzemi vermiş. Şifa kulesi orada. يريد زمزم يقول كل شيء أن الله سبحانه وتعالى رزقكم بالزمزم ورزقنا بالأمطار Hocam bir de söyleyeyim. Soruya gerek kalmadı çünkü tam anlaşıldı. Tam anlaşıldı. يقول هذا الشيخ يقول هو شيخ لا تنظر في صريح طوله نعم هو شيخ Ee, Dedim boyuna bakma o şeyhtir. شيخ في العلم أم في الجسم؟ هو في العلم والدعوة ما شاء الله والوعظ بارك الله فيك بارك الله ليس يعني من باب أبونا شيخ كبير لا هو يعني واعظ مؤثر بارك الله فيك etkileyici bir نعم ما شاء الله بارك الله. يقول أن الشيخ يعني وضح الأمور توضيحا بارك الله جيدا ما ترك لنا أي سؤال. لا لا استغفر نعم. آه، الاخ لما يقول عن زمزم <laughs> الحقيقه زمزم ليست للسعوديين يعني يعني هذا ارث للمسلمين كلهم يعني bütün Müslümanlara kalan bir miras diyor. Suud'un falan değil diyor. Suud'ların değil diyor. Bunları ya zaten. <laughs> نعم. ويعني ومن كان في سبب زمزم ليست حتى امراه اصلا عربيه حجر رحمه الله نعم هي إن كان هناك مالك حقيقي لزمزم فهي صاحبة البئر كي هاجر آه، ليست عربية يعني يمكن أقرب أقرب أم أم يعني يمكن أقرب إليكم منا لكن يسد <laughs> نعم. فزمزم لكل المسلمين والحمد لله متاحة للمسلمين شيخين بير آه، شيء وار بير بروبلم وار أقول البرنامج مكة لمكة ومكة İlla onda bir program e, şeyi var, bir e, program gerçekten bir e, projesi var. O da e, Mekke ile ilgili. Kabe ve Beledil Haram olan işte Mekke ile ilgili. Evet. Faziletler, özellikler ve hükümler. Artık e, yani bu oranın işte sınırına da giriyor. Orada yapılan ibadetler bunların bunlarla ilgili çok geniş bir eser üzerinde bir çalışması var e, konuyla ilgili bütün teberrüküyle alakalı Yok hayır. Yani faziletler faziletler, özellikler, hükümler. Yani buranın fazileti artık Mekke'nin fazileti, Mekke'nin işte Arafat'ın, ondan sonra Müzdelife'nin, Zemzem'in, Kabe'nin, namaz kılınan işte yerlerin faziletleri, özellikleri ve hükümleri. Yani farz olan ibadetler, vacip olan ibadetler, sünnet olan ibadetler Kabe ile ilgili. Soru sorayım konuda. Evet. Ee, bu yakın zamanda bir başka bir şehirde bir camide namaz kıldıktan sonra çıkışta orada birileriyle karşılaştım. Daha doğrusu beni namaz kılarken gördüler hemen yanıma geldiler. Ee, onlarla biraz şey yaptık öyle bir sohbet etme imkanımız oldu orada. Sonra tanıştık hatta davet ettiler. Evlerine falan gittik. oturduk, yere gittik. Ee, benim dikkatimi çeken konuyla çok yakın, çok iyimser böyle şan şakrak her şeye yani bizim hani daha çok kullan pozitif dediğimiz yani olumlu bakmaya çalışan böyle e, insanlar e, son derece eğlenceli. Kur'an ve sünneti de yaşamaya çalışıyorlar. Kendi aralarını sürekli okuyorlar. E, hafız olan çocuklar falan var. Ayetleri ezbere bilen. Oturup bir süre konuştuğumuzda e, böyle başlarında bir abileri olan e, biraz belli biraz ilmi olan Arapçası olan birisi var işte böyle gülerek falan işte vuruyor. İşte Bilal söyle bakalım şu ayet neydi falan hemen ezberinden söyle okuyor. Bu konuyla ilgili hangi hadisi biliyordun falan diyor. Ötekisi hemen söylüyor ama böyle bir şey var gülümseme. Böyle ama benim yani benim bu kadar alışık olmadığım bir şey bu. Ee, garip de geldi. Hatta davet ettiler beni. Gittim. Ee, evlerinde bir çocuğun yani bekar eviymiş. Orada toplanan ders yapıyorlar. Cumartesi akşamları. Ondan sonra böyle çalışma yaptıktan sonra hemen diyor ki işte şöyle diyor bir ilahi mesela o neşitler falan var ya. Hemen diyor onu oku oradan hemen bir tane tefleri var def Çalıyorlar işte bir iki söylüyorlar ama hiç durmuyorlar. Sürekli bir çalışma halindeler. Dediği gibi her şey iyimser bakıyorlar. Böyle bir eğlenceli bir halleri de var. Tabii yani bu iyicene böyle hani çığırından çıkmış tavuk da değil gerçi ama böyle bir durum için yani bizim pek alışmadığımız bir durum bu. Böyle bir durum e, nasıl doğru mu yanlış mı ben ne bileyim biraz garipsedim. Eğlenceyle iyimserliği karıştırmayın. Ona uygun bir dille uyanmamız mı gerekir yoksa ne şekilde? Yani ben Anladım. de, yani bir şey de diyemedim öyle kaldım baktım. رأى يعني مجموعة بعد خروجه من المسجد شباب نعم ومعهم شيخ فكانوا يعني يمزحون وكانوا يتفاعلون ويمازحون فيقول دعوني إلى آه، بيتهم فرأي ذهبت معهم فيحفظون شيء من كتاب الله وبعض الأحاديث فيطلب بعضهم من البعض أن يستحضروا فيستح يعني يحضرونها آه، بسرعة شديدة ويقول ولكنهم يعني في نشاط وإنما يزيد نشاطهم آه، يخرجون دف فيضربون على دف وينشدون أناشيد يقول يعني رأيتهم يعني جدا أنهم متفاعلين ف... متفاعلين يقول متفائلين؟ متفائلين يعني يقول أليس يعني بهذا التفاؤل حد يعني معروف يعني هل هذا التفاؤل هو تفاؤل يعني زائد أو يعني نعم يعني يعني يعني لا شك أن هذا يعني زاد عن حدها لا شك يعني هو أمر لم يعهد عليه من السلف ولم طبعا يعني طبعا هذا فهمت قصدك يعني يعني بس هذا ليس له علاقة بالتفاؤل هذا هو يعني هذا السلوك خاطئ طبعا هذا يعني السلوك, ودركته olarak بيجي شاتي bir بي ها هل هذا دائما يفعلونه her zaman mı yapıyorlar? ولا مره واحده Yoksa bu bir gösteri olarak, bir şey olarak mı? Yolunda her zaman ما كان عندهم عرس يعني ولا شيء Acaba bir düğün falan mı var? Hayır bir Şeyh'e şunu soralım bakalım. Ya okkalı soru, okkalı soru soru. İslam'da kendisiyle korkutulan şeyler var. Mesela yatağa yatarken işte e, haşerenin sokmaması için yatağa temizlenmesi veya ümmetin başına gelebilecek belaları, fitneleri. Şimdi bu tür şeylerin gündeme getirilmesiyle iyimser bakmanın arasındaki şerhi nasıl yapmalıyız? Yani İslam'ın kendisiyle korkuttuğu şeyler var. في Bir de اشياء iyimser الله سبحانه olarak وتعالى او bakmamızı النبي صلى الله emreden عليه وسلم şeyler خوفنا var. بها مثلا من الحشرات ال Buna ذو benzer. سموم Helak edildiği günahlar خمس من var. الفواسق نعم. أي أو أنه مثلا ال- ال- الذنوب التي مثلا تكون سببا لهلاك ال- الإنسان نعم. الشرك بالله وكذا نعم. فكيف نربط بين هذا وبين آه، التفاؤل ما هو يعني يعني يعني امور تهدد المسلم نعم آه، من الاقتراف يعني من من التفاؤل عدم التعامل مع هذه الامور يعني تطبيق انا انا اقول تطبيق العلم الشرعي او تطبيق الشريعه آه، يعني بحذافيرها كما اتت هذا هو التفاؤل وحتى يعني آه، يعني لما قال عليه الصلاة والسلام خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرام هذا كان له سبب أيضا لما قال الفأرة والعقرب والحية والكلب العقور هذا يعني له سبب أيضا من الواقع ليس مجرد كذا يعني يعني في علة موجودة يعني لما حذر منها مثل هذه الحشرات اللي قال أو, أو البهائم العجموات Yani bunların e, kötümser olarak düşünmemiz babından değil de bunların e, verecekleri zararlar bakımından mesela bu işte beş fasık şey var diyor akrep, evet. yılan. Yani illa bu değil mesela yani, ümmet helak edici günahlar işte e, kişiyi. Bunların bunlara yaklaşmama diyor. Bunlardan uzak kalmak. Bunlardan uzak kalmak e, yani İslam'ı e, böyle motamot e, yaşamak, uygulamak iyimserliğin ta kendisidir zaten bunları uygulamakta İslam'ın Tabii işte yani İslam'ı uygulamak, yasaklardan kaçınmak, e, haramlardan uzak durmak, farzları ve diğerlerini yerine getirmek. Bunların uygulanmasında kişinin hırslı ve gayretli olması. Şey يعني ال- الأشياء التي ذ- ذكرت في الحديث آه، بقتلها آه، جاء الأمر بقتلها ليس من باب الاعتداء عليها إنما يعني تكلم الشراح شراح الأحاديث عن سبب هذا القتل يعني لما قال امر بقتل الوزغاء قال كانت يعني تضرم النار على ابراهيم لما تكلم عن العقرب هي تؤذي الناس العقرب الفاره قال انها اذا تخرب طعام الناس وهكذا يعني. ليس مجرد يعني القتل لذاته او الاعتداء عليها لكن هناك سبب sen bu alakayı nasıl kurdun ben onu anlayamadım Bilgin abi. Çünkü e, Evet. Buyurun. Buyurun buyurun. Benim bir sorum var hocam. Yeselil ah sual naam. Şimdi Allah Resulü savaşında savaş